U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, oci, braćo, sestre, deco, ima reči ljudskih koje su manje bitne, ima onih koje su više bitne. Ima reči koje je ruše, a ima i onih koji je izgrađuju. Reč je gospod utisnuo u biće čovekovo slovesnost kao ono što ga čini sličnim Bogu, jer i sam gospod Isus Hristos postao je reč Božja da objavi tajnu trojedinog božanstva i da objavi tajnu smisla ljudskog života i postojanja na ovome svetu. A od svih reči koje je ljudsko biće izgovorilo, najvažnije, najistinitije, najspasonosnije i naj nešto najlepše što se može čuti od ljudskog bića jesu upravo reči koje je na današnji dan presveta Bogorodica izgovorila prihvatajući smireno volju Božju, odgovarajući Arhangelu Gavrilu, neka mi bude po reči tvojoj. I kroz tu reč, kroz taj pristanak, svega onoga što joj je Arhangel objavio, što je prevazilazilo moć ljudskoga svatanja, zato se ona i zapitala kako će to biti kad ja ne znam za muža. Ali pošto je u Boga biva sve što reče, presveta bogorodica više smirenom verom nego znanjem i svatanjem i logikom izgovorite reči i kroz njih dođe spasenje ljudskome rodu. Začeo se u utrobi njenoj, duhom svetim, logos Božji, reč Božja, jedinorodni sin Božji koji se spustio sa visine nebesa i postao čovek nas radi i našega spasenja radi a izabrao je upravo onu koja je najdostojnija toga, koja je projavila najveće smirenje u čitavom ljudskom rodu od njegovog postanja, od samih Adama i Eve, pa sve do posljednjih dana ljudske istorije. Ona najdostojnija upravo zato što je najsmirenija i najposlušnija. I kroz nju se prelomilo i prelilo sve ono što je gospod došao ljudskom rodu da da. Slilo se nebo u zemlju i zemlja se prelila do nebesa. Sin Boži postao je sin djeve. I zato je ovaj praznik tako veliki, tako radostan, ali tako strašan i zahtevan, jer to što se desilo jednom u istoriji dešava se mnogo puta i u sva vremena i svi smo mi pozvani da u sebi začnemo logos Božiji, ne telesno kao što je presveta Bogorodica, jer to se desilo jednom za svu večnost, i gospod Isus Hristos sada sedi sa telom ljudskim na prestolu slave svoje s desne strane Boga i Oca, ali ga začinjemo duhom svetim tako što će u vidu Božje blagodati, u vidu nestvorene energije Božje da se naseli logos Božji u srce naše koje postaje hram i presto Boži. I mi odricanjem od svoje gordosti, svoje neposlušnosti, od svoga samoljublja i od svojih strasnih i pokvarenih i smrtonosnih želja, borbom duhovnom, borbom teškom i neprestanom, čistimo svoje srce i bivamo sposobni da i mi kažemo da Da, gospode, neka mi bude po reči Tvojoj i u teškim trenucima životnih nesreća, u mnogim našim strahovima i neizvesnostima, mi možemo snage da kažemo da, gospode, neka mi bude po reči Tvojoj. I logos Boži se useljava u naše srce i nestaje straha i nestaje sumnje i sve biva svetlo i radosno. Počinje naše spasenje. Ovaj praznik nas ohrabruje i priziva na to da budemo hrabri u prihvatanju volje Bože, jako je nekad ne shvatamo, jako je ne razumemo, jako nam se čini da nije dobra za nas, ali smirenom verom, očišćenom od strasnih želja, imaćemo hrabrosti da i mi kažemo gospodu neka mi bude po reči tvojoj i da tako postanemo i mi nosioci duha svetoga, duha istine, duha besmrtnosti, da prođemo put koji je prošla i presveta Bogorodica, koji je i sam Bog, Bogočovek prošao kroz strašno stradanje na krstu, ne možemo proći možda u tim razmerama, ali u svojoj meri, meri dara, kako smo i u evanđelju danas čuli ovom drugom, ko je dobio jedan talant, neka umnoži još jedan, ko je dobio dva, neka umnoži dva, ko je dobio pet, neka umnoži pet. Svakome po meri dara, Gospod će i primati one darove koje mi njemu prinosimo da ne padamo u očajanje, nego da hrabro, smireno prođemo put ovoga života, prihvatajući volju Božju i rađajući spasenje u srcu svome, slaveći Boga, istinitoga, kome neka je slava, sa Ocem i Duhom Svetim, svakda, sada i uvek, i vekove vekova.